pli frue geedzigi dum crisa e poco se en la tempo de nascigio la generala situazio estis malbona tiam la homoi mallongigis sia in un uopa in vivo tion el trovis viena antropologino cune cun collegoi Alta mortontezzo en sia socia medio, dum la unuae quin vivo iaroi, exemple, en la antau passinta iarcento, igis la homoin en Belgio geedzigi kelcain iaroin pli frue. En la meso de la decnaua iarcento, kelcain iardecoin post ciam la industria revoluzio changis la socia in strukturo in en la lando la belgoi suferis pro malsato charla lo giantaro crescis pli rapide o la agricultura productado nutrajoi malabundis en la yaro 1845 quardec quin terpoma fungo malsano detruis naudec procentoin de la terpoma ricolto Ancao en la sequae iaroi, la ricoltitai quantoi estis jetriono pli mal altai ol antaue. Crome, mal bona vetero, en la iaro 1846, duonigis la ricolton de secalo, cae ancao la ricolto de tritico restis sub averaggia. La homoi ne havis suffice por mangi, cae la morton tezzo crescis parteie quardec procentoi. La criso trafis la unuopain regionoin malegale forte. En quelcae comunumoi travivis exemple en la iaro 1847 ciui logiantoi, dum en aliai comunumoi aperis dec procentoi da morto casoi. La esploristoi comparis sur base de datumoi el popol nombradoi, en en da personae registroi, cae el jar libroi, la vivo historion de homoi, qui tiam estis nascitae, en pli au mal pli forte trafitai comunumoi. Laula teorio de vivo historio, tiui kiwi sia in unua in vivo jaro in estis passigintai en crisa regiono, devis tracuri sia in pli posta in vivo faso in pli rapide. Cai tio vere ocasis, diras la esploristoi. Viroi, cai virinoi, kiwi kiel beboi, cai infanetoi vivis en comunumo, cun alta morton tezzo, gensigis average ie du gis tri jaroi pli frue, ol tiui, ciui plen crescis en mal pli trafitai comunumoi. Char la nascado de infanoi dum tiu epoco estis mal vaste cun ligita cun geezezzo, ili do pli frue havis idoin, cae tracuris ancao aliaen vivofasoen pli frue, opinias la esploristoi se minazas pli frua morto, la homoi pli vivas en cae por la actuala momento, cae ili plenumas aferoin antau ol povus esti tro mal frue. Char la fenomeno manifestigas jam en plei frua infanaggio, cae eble jam en la patrina sino, la esploristoi conjectas biologian fonon portio che vivo minazza i crisoi pli rapidigas la vivon.